təkfir insanın bədən üzvləri ilə həyata keçməsinə görə e, təkfir üç qismə ayrılır və qəlblə olan e, təkfir e, küfrdür ki, buna da e, eytiqadı küfrü deyirlər və insanı dinlə çıxaran küfr adlandırırlar bunu və ikincisi dinlə olan küfrdür ki, və dinlə olan küfr əgər insan e, bilərəkdən deyirsə, heç bir hə, ehtiyac olmadığı o məsələni deyirsə və qəlbi ilə də buna razısa, bu artıq həmən insanı, yəni küfrə aparıbsanız İbn Teymiyyə Rəhmələ buyuruyor ki, e, kim əgər küfür sözü işlədərsə və ona ehtiyac yoxdursa, bu vaxtda artıq insan artıq yəni kafir olmuş olur. Yalnız yalnız ikrah olunanlardan başqa necə ki Allah Subhanahu taala onlara yəni istisna eləmişdir. Və üçüncü əməldə, yəni əməllə olan küfürdür ki, buna da e, məşhur alimlər arasında məşhur yayılıb ki, bu e, kiçik küfürdür, hansı bu küfürdə özü iki qismə bölünür və insanı dindən salan və dindən yəni çıxarmayan, yəni küfürdür. Və bu gün isə inşallah e, küfrün e, əsli və yaxud da ki, sondan gəlmə səbəblərinə görə küfrün qismlərindən danışacağıq. Düz vaxt azdır. Və, və birinci isə e, kufrun aslı, yəni əsli küfürdür ki, o insan, yəni müsəlman deyil, kafirlərdəndir və bunu əsli küfür deyirlər ki, Buna da məsələn əhli kitab, məcusilər, sabinlər və başqaları buna misal çəkmək olar. Və baxımdan onlar e, əsli kafir olanlar üç qismə ayrılırlar və birinci qismlər əhli kitablar, hansı ki Allah Subhanahu taala Allah, Allah Subhanahu taala onlara kitab endirmiş. Bunlar da Yahudi və Nasranilər sayılırlar. Hansı ki Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə də Maidə surəsində buyurması ki: "Və təamul ledin utul kitabe hillun lekum və taamukum hillun lehum" bunlar həqiqi mənada Yahudi və Nasrani. Çünki bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v deyəndə ki, siz əhli kitabın e, davamınla dalınca gedəcəksiniz. Hətta o dabba e, yuvasına girdiyi kimi deyirlər, yaxşı, onlar kimlərdir? Yahudi və Nasranilərdir. Və bizəm deyir ki, onlardan başqa kimdir? Və bu onu göstərir ki, əhli kitab deyiləndə Yahudi və Nasranlər, yəni qeyd olunur. Və ikinci e, o əsli olan kafirlərdir ki, onların kitab əhli olub-olmasında ixtilaf var və bunlardan birincisi isə əs-sabiyunlardır. Sabiyunlar hansı ki, Quran-ı kərimdə də bunların adı zikr olunur. Artıq sələflər bunların kitab əhli olub olmasına ixtilaf eləmişlər və Əhməd e, rivayət etmişdi ki, onlar nasranlərin cinsindədir və bu həmçində İmam Şafi rəhməhullah da bu bunu bu rəyi götürmüş ki, onlar, yəni əhli e, nasranlərdəndirlər. Və həmçində Əhmədin başqa rivayəti var ki, onlar Əhməd e, rəhməhullah buyurur ki, "Balagani annahum E, yusəbbituna və hulay idən yusəbbihuna bil yahud. Dinmənə çatdı ki, onlar, yəni səbt, yəni 6-cı günü, yəni qeyd elirlər və bu baxımdan da onlar deyir, yahudilərə oxşayırlar. Çünki Əhmədin bir rivayətinə var ki, onlar nasranidilər və ikinci rivayətinə var ki, onlar deyir, yahudilərə oxşayırlar və İbn Qudama rahmeullah, yəni Həmbəli məhzəbinin, yəni tərcihlərini elən o buyurur ki, yəni düzgün rəy odur ki, onlar, yəni kitab əhli deyillər, kitab əhli deyillər, ancaq onlar isə Baxmayaraq ki, onlar onların dinində birləşirlər. Aydın, yəni əsl dinləri onlarla bir olmağına baxmayanlar, onlar deyir əhli kitabdan sayılmırlar. Həmsə İbn Qeym rəhməhullah buyurur ki: "Və qad ixtalafa an-nasu fihim xilafan katiran və əşkal amrahum eh, ala al-aimma li'adam al-ihatati bi-madhabihim və dinihim." Deyir artıq, yəni bu barədə alimlər böyük ixtilaflar eləmişlər və ixtilafların səbəbi odur ki, onların məzhəblərini əhatə etməməkləridir. Onlar haqqında bütün məlumatları öyrənməmələri, öyrənməmələridir. Və ikinci isə e, ixtilaf olunanlardan biri isə Bəni Təqləb qövmünün nasranləridir ki, onlar da onların da nasran olub olma, əhli kitab olub olması barəsində ixtilaf var və İbn Abbas və onunla həmrəy olan insanlar buyururlar ki, e, onlar e, artıq e, əhli kitabdandırlar və onların kəsdiklərini də yeməyi, yəni caiz bilib və bunu həmçində İmam Şəbi və İmam Şafii rəhməhullah bu rəydədirlər və bunlardan başqa sələflərdir. Və Əli radiyalan İbn Ömər kimi, Ayşə radiyalan kimi başqa sahabilər isə onları nasranələrə aid etmişlər. E, çünki e, onları nasranələrə aid eləməmişlər. Çünki onların əsilləri ərəbdir e, və onlarda olan hallar da, yəni nasranələrdə olan hal deyil və bu baxımdan da onlar, yəni əhli kitabdan, yəni sayılmırlar. Və üçüncü isə İbrahimin e, və Zaburun İbrahimin suhuflərində və Zaburun Davud, e, e, Davuda nazil olan Zaburun ittiba eləyənlər. Bu barədə isə İmam Şahvi Rəhməullah buyurur ki, onlar əhli kitablan deyirlər, çünki həmçində bu rəydə həmbəllərdən bəziləri də bu rəydədirlər. Və e, birinci rəy isə İmam Şafin demək isə onların əhli kitabdan deyirlər. Bunu həmçində alimlər arasında bu rəy məşhurdur. Həmçində bunu İbn Qudamə və Nəvavi Rəhmalıdır bu rəy dedilər ki, onlar yəni əhli kitabdan ya deyirlər. Və dördüncü məcusilər isə məcusilər arasında ixtilaf var. Onlar əhli kitab yoxsa əhli kitab deyil və ən səhih də rəy odur ki, onlar e, əhli kitab deyirlər. E, çünki bu barədə Əhməd ibn Həmbəl e, özü nas gətirib və həmçində e, çoxlu alimlər E, bu rəydə edirlər ki, onlar mədüslər, yəni əhli kitabdan, yəni sayılmırlar. Və üçüncü qism isə, bu əhli kitab arasında olan qismlərdən isə onlarda kitab olmayan, yəni insanlardır, yəni kitabı olmayan e, kafirlərdir və onlara da e, bütlərə, ondan sonra fəlsəfəçilər və e, zamançılar deyirlər ki, yəni e, hər şeyi zaman yaradıb, yəni e, dəhri yerlər deyirlər ki, bu firqədir ki, e, bu firqələr üçüncü qismdir ki, və onlar da yəni kitab olmayan, yəni firqələr, e, kafirlərdir ki, onlar əsli olan kafirlərdir. Və beləliklə kitab e, əhli olan, yəni kafirlər üç qismə ayrılır. Birinci kitab əhli və ikinci ixtilaf olanlar, yəni onlar kitab əhli yoxsa kitab əhli deyil. Və üçüncü isə, yəni kitab olmayanlar, yəni onlar da məsələn bütpərəstlər, fəlsəfəçilər və dəhriyələr kimi bu qismə aiddirlər. Və ikinci küfr isə e, küfr, yəni e, əsli müsəlmandır, hansısa səbəbdən insan, yəni kafir, buna da kufrun e, tari deyirlər ki, yəni özündə deyil, artıq o insana hansı əməldən o küfr yaxınlaşıb, hansı ki, keçmiş səbəblər, keçmiş əməllər ki, saydıq, o səbəbləri eləyəndən sonra, onlara hüccət qalxandan sonra artıq insanlar, yəni bu qismə aid olurlar. Və burada da həmçində kufrun riddə də deyirlər ki, insan müsəlman olan sonra mürtəd, yəni olması. Allah subhanətəl buyurur ki, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ فَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِّتَتْ أَعْمَالُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Allah Subhanahu buyurur ki, o kəslər ki, artıq öz dindən mürtəd oldular, yəni dində olandan sonra mürtəd oldular, onlar kafirlərdirlər və onların əməlləri həqiqətən də batıl, dünyada və axirət əməlləri batıl oldu və onlar cəhənnəm əhlidirlər, onlar orada yəni əbədi, yəni qalacaqlar. Və bu mürtədlik necə yaranır və mürtədlik də sözlə, əməllə və necə deyirlər, etiqadla o hansı ki, o e, vəsifləri, əməlləri, səbəbləri biz artıq bundan əvvəlki, yəni dərslərdə, yəni qeyd elədik və inşallah, yəni qısa da olsa ə, e, bu mürtədlər haqqında bu qədər və Peygəmbər də buyurub ki, "Mən bəddələ dinə faqtulu", yəni dini dəyişəni neyin, yəni öldürün və bu da artıq yəni onun şəri hökmüdür ki, və bu da artıq ə, e, əsl müsəlman olub sonradan kafir olan, yəni qismlərdir. Və inşallah gələn dərsdə isə ə, e, küfrün itlaq olunmasında ümumi və xüsusi olması barəsində danışacağıq. Və düzünü Allah bilir. Və sallu Muhammedin və aləli Muhammed.